Pigeni makofi. Nina ndege wangu watano porini. Wote wanaruka kwa sauti za ilabu. Naitwa Mwalimu Jacqueline Matogo. Jacqueline Matogo. Na hii shule inaitwaje? Mizani shule ya msingi. Kata? Nyakaula. Darasa gani hili? Elimu ya awali. Kuna changamoto changamoto gani unapofundishia chini ya mti namna hii? Changamoto unayoipata kwanza, ya kwanza ya magari yanayopita barabarani, watoto wakiwa hapo, ukiwa nafundisha, usikivu unakuwa mdogo, wanakuwa wanaangalia kule barabarani. Alafu changamoto nyingine na nalazimika kukaa hapa muda wote, kwa sababu nikitoka ni, ni kidogo wanatawanyika, mara wanaenda kule barabarani kununua mandazi kule. Kwa hiyo najikuta natumia nguvu nyingi, natumia na muda mrefu kukaa nao. Kuna ambao walikushapata madhara ya kuvuka barabara labda kufuata mandazi yake? Hapana, amna ambaye ameshapata madhara. Ina wanafunzi wangapi darasa? Wanafunzi mia mbili kumi na mbili. Dawati moja lina watoto wangapi? Dawati moja ina watoto wa wanne hadi watano. Changamoto ya mvua ikoje? Changamoto ya mvua, msimu wa mvua ukifika kidogo inakuwa ngumu kufundisha watoto wanakosa sehemu ya kukaa. Wakati mwingine tunalazimika kuwapeleka barazani kule kwenye madarasa mengine, wanasimama tu. Kwa hiyo vipindi vinakuwa haviendelei.